Vienuoliktas skirsnis. Paskui nusėvė kurpės, pasėmė vieną žvakę, užputė antrą, pastumė duris ir išėjo iš kambario dairydamas į šalis, tarsi ko ieškotų. Perėjo koridorių ir priejo laiptus. Čia išgirdo tylų labai švelnų garsą panašų į vaiko alsavimą. Leidosi to garso link ir priejo kažkokią trikampę įdubą, padarytą arba geriau pasakius susidariusią po laiptais. Ši įduba buvo nekas kita kaip apatinė laiptų pusė – Ten tarp visokių senų pintinių ir senų šūkių dulkėsi ir voratinkliuose buvo guolis, jei guolių galima vadinti tokį suplyšusį čiužinį, kad buvo išlindę šiaudai, ir tokį suplyšusį apklotą, kad pro jį keurai matėsi čiužinys. Jokių paklodžių. Guolis buvo pamestas ant akmeninių grindų, jame gulėjo kozetį. Vyriškis prisertino ir sužiūro – klozetį kietai miegojo, jį gulėjo apsirengusi, žiemą jį nenusirengdavo, kad nebūtų taip šalta. Jį glaudė prie savęs lėlę, kurios plašiai atmerktos akis blizgėjo tamsoje. Kartkartimis kozetė giliai atsidusdavo, atrodė, kad to jau prabus, ir beveik konvulsiškai spaudė glebyje lėlę. Prie golio buvo tik viena jos klumpaitė. Pro adaras duris, netoli kozetės lindynės, buvo matyti didokas tamsus kambarys. Nepažįstamasis įėjo į jį gilumoje, pro stiklinės duris matėsi dvi vienodos baldutėlis lovutis, jose gulėjo azelma ir eponina. O šitų lovelių pusiau jų ustotas gumšojo karklinis lopšys be užuolaidų. Čia miegojo mažas berniukas, kuris visą vakarą klykavo. Nepažįstamas įspėjo, kad tas kambarys susisiekė su tenardie, vyru ir žmonos kambariu. Jis jau rengėsi pasitraukti, kai jo žvilgsnis krito ant žydinio. Tai buvo vienas iš tų didžiulių užeigo žydinių, kuriuose, jeigu jie užkurti, būna tokia maža ugnelė, kad jos žiūrint darosi šalta. Šitame židinyje nebuvo ugnies, jame nebuvo net pelenų. Tačiau tai, kas ten buvo, patraukė keleivio dėmesį. Tai buvo dvi grakščios formos ir neligaus didumo vaikiškos kurpaitis. Keleivis prisiminė gražų senovinį vaikų paprutį, kūčių naktį statyti židinyje savo apavėlį, kad geroji fėja naktį padėtų į jį kokią nors puikią dovaną. Eponina ir Azelma nebuvo užmiršusios to padaryti ir abidvi padėjo po vieną savo kurpaitį į židinį. Keleivis pasilenkė. Fėja, atseit motina, jau buvo čia atsilankiusi ir abiejose kurpaitėse blizgėjo po gražią naujintelę dešimties sumonetą. Keleivis atsitėsi ir jau buvo be išeinas, kai žydinio gilumoje pakraštyje tamsiausioje kertėje pastebėjo kitą daiktą. Įsižiūrės pamatė, jog čia klumpaitį, nedailį, negrabaus darbo, įskilusi visą pelenuotą ir purvu apskretusi klumpaitį. Tai buvo kozetis klumpaitį. Kozetis su tuo jaudinančiu vaikišku pasitikėjimu, amžinai apviliamu, bet niekuomet nepalaužiamu, irgi buvo padėjusi savo klumpaitį į žydinį. Kokia kilni ir jaudinanti ši viltis puoselėjimą vaiko pažinusio tik neviltį. Klumpaitėje nieko nebuvo. Nepažįstamasis pasirausė liemenėje, pasilenkė ir į kozetis klumpaitę įdėjo luidorą. Paskui tilutėliai sugrįžo į savo kambarį. Devintas skyrius Tenardie veikia. Kitą rytą, bent dvi valandos prieš auštant, tenardie sėdėdama žemutinėje smuklės patalpoje prie stalo, ant kurio degė žvakį, suplunksna rankoje sudarinėjo sąskaitą keleiviui, vilkinčiam geltonų redingotu. Jo žmona linksvojo ties juo ir stebėjo. Jie du visiškai nesikalbėjo, jis giliai susikaupęs galvojo, o jis kendijo toje pagarbioje kontempliacijoje, su kuria mes sekame, kaip pusimės garvystosi nuostabu žmogaus proto vaisius – Namuose buvo girdėti bildesys, tai vieversėlį šlavi laiptus. Po gero ketvirčio valandos ir kelių pataisimų Tenardie sukūrė šį šedevrą. Sąskaita ponui iš numeris pirmas. Vakarienė 3 frankai, kambarys 10 frankų, žvakė 5 frankai, apkūrenimas 4 frankai, patarnavimas 1 frankas, iš viso 23 frankai. Vietoj apkūrenimas buvo parašyta apkūrenimas. 23 frankai sušuko žmona su entuzijazmu, kuriame tačiau buvo šiek tiek abejojimo. Kaip visi didieji menininkai, tenardie neatrodė patenkintas. Būta čia daikto, tarė jis. Jis tai ištarė kaip Kestleris, vienas kongrese sudarinėdamas sąskaitą, kurią turėjo apmokėti Prancūzija. Tavo tiesa, ponas Tenardie, jis tikrai tiek skolingas, burptelėjo žmona, pagalvojusi apie lėlę, padovanota kozetei, jos dukterų akivaizdoje. Tai teisinga, bet per daug. Jis nenorės mokėti. Sumokės. Tas juokas buvo didžiausias jo pasitikėjimo savim ir pranašumo ženklas. Tai, kas buvo tokiu tonu sakoma, turėjo įvykti. Žmona nesispyrė, Įėmė tvarkyti stalus, vyras žingsniavo iškerties į kertę po kambarį, už valandėlis jis pridūrė, aš juk skolingas pusantro tūkstančio frankų. Paskui nuėjęs atsisėdo kampe prie žydinių ir uždėjęs kojas ant šiltų pelenų susimasti. Beje, vėl prabilo žmona, tu neužmiršai, kad šiandien aš išmetu kozetę į gatvę, šitokia bjaurybė. Man stačiai širdį graužia ta jos lėlė, man lengviau būtų ištegėti už Liudviko 18 negu dar vieną dieną ją namuose laikyti. Tenardie užsirūkė pypkę ir leisdamas dūmus atsakė. Tu įteiksi sąskaitą tam žmogui. Ir išėjo. Vos jam dingus iš kambarį įėjo keleivis. Tenardie tuštėjo pasirodė už jo ir atsistojo pravertose duryse taip, kad jį matė tik žmona. Geltonasis žmogus laikė rankoje lasdą ir savo ryšulį. Toks ankstyvas, tarė smuklininkė. Ar jau ponas norite mus palikti? – Taip kalbėdama, jis sutrikusi varti rankose sąskaitą, lankstėje ir per sulinkimą braukė nagais. Jo šiurkščiame veide reiškėsi jai neįprastas baigštumas ir drovumas. Įteikti tokią sąskaitą žmogui, kuris atrodė tikras vargeta, jai buvo nepatogu. Keleivis buvo kažko susirūpinęs ir įsiblaškęs, jis atsakė, taip, ponė, išvykstu. Vadinasi, ponas, neturėjote jokių reikalų, Monfermeilėje, paklausė jį. Ne, aš čia tik pakeliui. Pone, pridūrė jis, kiek skolingas. Užeigininkė nieko nesakydama padavė jam sulenktą sąskaitą. Vyriškis įskleidė popierių, pasižiūrėjo į jį, bet galvojo matyt apie ką kitą. Pone, vėl prabilo jis, o kaip jums sekasi čia, Monfermeilija? Taip savo, ponė, atsiliepė smuklininkė, apstulbusi, kad sąskaita nesukėlė pasipiktinimo. Ji varė toliau gailių ir verksmingų tonų. Ak, ponė, tokie sunkus laikai. Be to ir pasiturinčių žmonių mūsų apylinkė taip maža. Vis žinote daugiau smulkų žmoneliai. Jeigu neusuktų retkarčiais pas mus tokių dosnių ir turtingų keleivių kaip ponas, mes turime mokėti tiek mokesčių, o kiek dar mums kaštuoja šitą mergaitį? Kokia mergaitė? Nagi mergaitė, juk atsimenate, kozetį, veversėlis, kaip ją praminė sodžiuje. A, tarė vyriškis. Įkalbėjo toliau. Ir kvaili tie kaimiečiai su tais savo pravardžiavimais, į greičiau panašiai šikšnosparnį, kaip į veversėlį. Matote, ponė, mes patys išmaldos neprašome, bet ir negalime jos kitiems duoti. Mes nieko neuždirbame, o mokėti turime daug. Patentas, rinkliavos, langų ir durų mokesčiai, papildomi mokesčiai. Pona, žinote, kad vyriausybė iš mūsų plėšia baisius pinigus. Negana to, jog aš dar turiu ir savo dukteris. Labai čia man reikia maitinti dar svetimą vaiką. Tada vyriškis, stengdamasis kalbėti abejingai, nors jo balsas truputį virpėjo, paklausė, o jeigu ją iš jūsų kas paimtų, ką tokia, kozetė? Taip, raudona ir nuožmų smuklininkės veidą iškreipė šlykšti šypseną. Ak, ponė, mano gerasis ponulį, pasiimkite ją, pasilaikykite, įsigabenkite, apibarstykite ją cukrumi, prikimškite triufelių, išgerkite, suvalgykite – ir tegu jūs laimina švenčiausiai mergelį ir visi dangaus šventieji. Gerai, iš tikrųjų jūs ją pasiimate? Pasiimu. To jau, to jau pašaukite mergaitę. Kozetė, sušuko smuklininkė. O tuo tarpu, kalbėjo toliau vyriškis, aš apmokėsiu sąskaitą. Kiek bus? Jis metė žvilgsnį į sąskaitą ir negalėjo neparodyti savo nustebimo. 23 frankai. Jis pažiūrėjo smuklininkį ir pakartojo. 23 frankai. Antras iki šie trys žodžiai buvo ištarti su tuo tono A šešėliu, kuris skiria šauktuką nuo klaustuko. Smuklininkė turėjo pakankamai laiko pasiruošti smūgių. Ji tvirtai atsakė, kaipgi, ponė, 23 frankai. Nepažįstamasis padėjo ant stalo penkias monetas po penkis frankus. Atveskite mažytę, tarė jis. Šią akimirką į salės vidurį žengė pats tenardie ir prabilo. Ponas skolingas 26 sų. Kaip 26 sų, sušuko moteris. 20 sų už kambarį vėl šaltai prabilo tenardie ir 6 sų už vakarienę. O dėl mažytis, tai man reikia su ponu truputį pasikalbėti. Palik mu žmonelę. Smuklininkė pasijuto taip, kaip jaučiasi žmogus, kurį staiga apakina didžio talento tvykstelėjimas – Jis suprato, kad į sceną įžengė didis vaidila. Neatsakė nei žodžių ir išėjo. Kai jėdu pasiliko vieni, Tenardie pasiūlė keleiviui kėdę. Keleivis atsisėdo. Tenardie tebe stovėjo ir jo veidas įgavo jam neįprastą geraširdiškumo ir naivumo išraišką. Pone, tarė jis. Paklausykite, aš jums pasakysiu visą tiesą. Mergaitę aš stačiai dievinu. Nepažįstamasis atidžiai pažiūrėjo į jį. Kurią mergaitę? Tenardie kalbėjo toliau. Tiesiog juokinga. Imi ir prisiriši. Ką man visi tie pinigai? Atsiimkite savo monetas po šimtasų. Aš tą mergaitę dievinu. Ką būtent, paklausė nepažįstamasis. O mūsų mažytė kozetė. Juk jūs rodos norite ją iš mūsų paimti, tai šitą aš kalbėsiu atvirai. Aš nesutiksiu skirti su mergaitė. Prašau to nebejoti, kaip aš nebejoju, kad jūs esate doras žmogus. Aš jos pasigeščiau, šitos mergaitis. Aš ją mačiau tokią mažytę. Tiesa, ji mums brangiai atsieina, tiesa, ji turi įdų, tiesa, mes nesame turtingi. Tiesa, aš esu sumokėjęs daugiau kaip 400 frankų už vaistus tik tai per vieną jos lygą. Bet juk reikia ką nors daryti gerajam dievuliui. Ji neturi nei tėvo, nei motinos, aš ją užauginau. Duonos turiu pakankamą, ją ir savo. Iš tikrųjų, aš prisirišęs prie mergaitės. Jūs suprantate, palengva pamilsti. Aš žmogus paprastas, nemoku samprotauti, aš myliu mažytę. Mano žmona staigaus būdo, bet ir jinai ją myli. Matote, mergytė mums yra lyg tikra duktė, aš pripratęs prie jos čiauškėjimo namuose. Nepažįstamasis atidžiai žiūrėjo į tenardiją. Tasai kalbėjo toliau. Atsiprašau, atleiskite, ponė, bet juk savas vaikas netiduodamas taip savo, nei iš jo, nei iš to pirmam praeiviai. Ar neteisingai kalbu? Antra vertus, aš nieko nesakau, jūs turtingas, atrodote labai padarų žmogus, galbūt tai suteiktų jai laimę. Bet aš turėčiau viską žinoti, suprantate? Tarkime, aš ją atiduosiu, pasiaukosiu, bet aš norėčiau žinoti, kur jį išvyksta, Nenorėčiau išleisti jos iš akių, norėčiau žinoti, pas ką ji bus, kad galėčiau kartkartėmis ją aplankyti, įdant ji žinotų, jo gerasis jos įtėvis netoli, jog jis ją saugo, vienu žodžiu yra dalykų, kurie viršė mūsų jėgas. Aš net jūsų pavardės nežinau. Jūs ją įsivesite ir aš tarsiu savo, na, o kurgi vieversėlis, kur jis nuskrido, Turėčiau pamatyti bent kokį popiergalį, bent paso kraštelį, ar netiesa – Nepažįstamasis, nenuleisdamas nuo jo įdėma užvilgsnio, kuris, taip sakant, įsmigo iki jo sąžinės gilumos, atsakė rimtų ir tvirtų tonų. Ponas Tenardie, kai vyksti už penkių lyje nuo Paryžiaus, nepasimi paso. Jeigu aš įsivesiu kozetę, tai įsivesiu ją ir tiek. Jūs nežinosite mano pavardės, nežinosite, kur aš gyvenu, nežinosite, kur ji bus, ir mano ketinimas yra toks, kad ji niekomet savo gyvenime jūsų daugiau nebematytų. Aš nutrauksiu gijas, kurios ją sieja su šiais namais ir ji dings. Ar jūs sutinkate? Taip ar ne? Kaip demonai ir genijai iš tam tikrų ženklų pažįsta čia pat esančią aukščiausią būtybę, taip ir tenardyje suprato turys reikalą su kažkuo labai stipriu. Tai buvo tarsi intuicija. Jis tai suprato staiga su jam būdingu sumatumu ir žvalgumu. Vakar gerdamas su prekvežiais, rūkydamas, dainuodamas blevysgas, jis visą vakarą stebėjo nepažįstamai, sekdamas jį kaip katė ir tyrinėdamas kaip matematikas. Šnipinėjo jį asmeniniais sumetimais, malonumo dėlė ir iš instinkto. Šnipinėjo taip, lyg jam už tai būtų kas užmokėjęs. Ne vienas to geltono apsiaustų vilkinčio vyriškio mostas, ne vienas jo judesys neliko nepastebėtas. Dar nepažįstamasis nebuvo aiškiai parodę savo susidomėjimo kozete – O tenardie jau viską įspėjo. Jis pagavo masliusenio žvilgsnius, nuolat kreipiamus į mergytę, iš kur tasai domėjimasis, kas tasai žmogus, kodėl turėdamas tiek pinigų kišeniais taip skurdžiai apsirengęs. Štai kokius klausimus davė į savo, bet negalėjo jų spręsti ir tas jarzino. Jis galvoja apie tai visą naktį. Šis asmo negali būti kozetės tėvas, gal jos senelis? Bet kodėlgi tušto jau nepasisakė? Kas turi teisę ją ir pareiškia? Ta žmogus matyt neturėjo teisį į kozetę. Tai kasgi jis? Tenardie suko galvą visaip spėliodamas. Viską lyg išvelgė, bet nieko nematė. Šiaip ar taip įsileidęs į kalbą su vyriškiu ir būdamas tikras, jog čia esama kažkokios paslapties, jog vyriškiui rūpi pasilikti šešėlyje, jis jautėsi stiprus. Išgirdęs aišku ir tvirtą nepažįstamojo atsakymą, pamatęs, kad toji paslaptinga asmenybė yra draugė ir tokia paprasta – Jis pasijuto silpnas. Jis nieko panašaus nelaukė, tai buvo visiškas jos spėliojimų žlugimas. Jis vėl sutelkė savo mintis. Viską apsvarsti per vieną sekundę. Tenardie buvo vienas iš tų žmonių, kurie padėtį įvertina per vieną akimirką. Jis nutarė, jog atėjo momentas žengti tiesiai ir greitai. Jis pasielgė taip, kaip didėjai karo vadai elgėsi sprendžiamų momentų, kurį tik jie vieni moka pažinti. Staiga jis atidengė visas savo baterijas. Pone, tarys. Man reikia pusantro tūkstančio frankų. Nepažįstamasis įstraukė šonis kišenį seną jodos odos piniginę, įsijėmė tris banknotus ir juos padėjo ant stalo. Paskui plačių nykščių prispaudęs banknotus tarė smuklininkui. Pašaukite kozetę. Kągi per visą tą laiką darė kozetį? Kozetė pabudusi nubėgo prie savo klumpaitės. Ten jinai rado auksinį pinigą. Tai nebuvo Napoleonas – bet viena iš tų naujintelių restauracijos dvidešimtinių, kurių herbo pusėje vietoj Lauro vainiko buvo prūsiškoji uodegyti. Kozetė tiesiog apžilpo. Jos likimas ėmė ją svaiginti, ji nežinojo, kas yra aukso pinigai. Niekuomet jų nebuvo mačiusi ir greitai paslėpė monetą savo kišenaitėje, tarsi būtų ją pavogusi. Tačiau jauti, kad pinigas be jokios abejonės priklauso jai. Numanė kieno tai dovana, bet pergyveno kažkokį mišrų džiaugsmų, ir baimės jausmą. Ji buvo patenkinta. Maža to buvo apstulbinta. Šios dovanos, tokios puikios ir tokios gražios, jai atrodė netikros. Lėlė ją baugino, aukso pinigas baugino. Ji nesamoningai virpėjo prieš šias prašmatnybės. Tik tai nepažįstamasis jai nekėlė baimės priešingai, vien mintis apie jį ramino ją. Nuo vakar dienos per visus sukrėtimus, per mėgus, į savo vaikiškų protelių galvoja apie tą žmogų iš pažiūros tokį seną, vargingą ir tokį nuliūdusį, bet iš tikrųjų tokį turtingą ir gerą. Nuo to laiko, kai jis susitiko su tuo senuku girioje, viskas lyg pasikeitė jai. Kozetį patyrusi laimis mažiau už menkiausią dangaus krekždutę, niekomet nežinojo, kas yra būti motinos prieglopstyje ar po kieno sparnu. Nuo penkerių metų, kiek tik tai siekė jos atmintis, vargši mažutė drebėjo iš baimės ir šalčio. Ji visuomet stovėjo nuoga, žvarbioje nelaimės pagairėje, o dabar ją įrodysi, kad jie apsirengusi. Anksčiau jos sielai būdavo šalta, dabar buvo šilta. Nebe tokia baisi jai buvo ir ponė Tenardie. Ji nebebuvo viena, kažkas stovėjo šalia jos. Ji vikriai kibo į savo rytmetinius darbus. Tas Luidoras – kurį jį laikė toje pačioje prijuostės kišenaitė, iš kurios vakar iškrito 15 sų moneta, vis traukė jos dėmesį. Jo paliesti jį nedryso, tačiau ištisas penkias minutės jo grožėdavosi ir turime pasakyti iškišusi liežuviuką. Šluodama laiptus, jis sustodavo ir stovėdavo vietoje, nejudėdama užmiršusi šluotą ir viską pasaulyje, žiūrėdama į žvaigždę, blizgančią kišenaitis gilumoje. Šitai besižavinčia ją ir užklupo šeimininkė. Vyro įsakytą jį nuėjo mergaitės atvesti. Negirdėtas dalykas jį jos neniuktelėjo ir neišplūdo. Kozete, tarė jį beveik švelniai. Eiktų jau šiandien. Po valandėlės kozetė įėjo į žemutinę smuklės patalpą. Nepažįstamasis paėmė ryšulį, kurį buvo atsinešęs ir atrišo jį. Jame buvo vaikiška vilnonė suknaitė, prijuostėlė, multininė liemenėlė, skarelė, apatinis jonukas, vilnonis kojinaitis, kurpelis – Žodžiu pilnas apdaras aštuonerių metų mergytė, viskas buvo juodos spalvos. Vaikeli, tarė vyriškis, pasimk viską ir greit persirink. Vos dar tik švito, kada Manfermeilio gyventojai jau pradėjo darinėti duris, pamatė Paryžiaus gatve, einant skurdžiai apsirengusi senuką, vedantį už rankos mažą mergaitę gedulo drabužėliais, laikančią rankoje didelę rausvos spalvos lėlę. Jie traukė į livry pusę. Tai buvo mūsų vyriškis su kozete. Niekas jo nepažino, kozetė vilkėjo nebeskarmalais, todėl daug kas ir jos nebepažino. Kozetė ėjo iš čia su kuo, ji nežinojo, kur ji nenumanė. Ji tik tiek suprato, kad palieka ten ardie smuklę. Niekam netėjo į galvą su ją atsisveikinti, ją irgi netėjo į galvą su kuo nors atsisveikinti. Ji išėjo iš tų namų nekenčiama ir pati nekesdama. Vargšė švelni būtybė, kurio širdutė iki tos valandos gniaužė vien tik sielvartas. Kozetė ėjo rimtai, plačiai atmerkusi savo didelės akis ir žiūrėdama į dangų. Luidora jį įsidėjo į naujos priostėlės kišenaitę. Kartkartėmis jį pasilenkdavo ir į jį pasižiūrėdavo, paskui dirsteldavo į senuką. Į jautis lyg būtų šalia dievulio. Dešimtas skyrius. Kas ieško geriau – gali rasti blogiau. Pone Tenardie, kai buvo pratus, leido savo vyrui veikti kaip tinkamam. Ji laukė didelių įvykių. Nepažįstamajam su kozete išėjus Tenardie palaukė gerą pusvalandį, paskui pasivedė žmoną į šalį ir parodė jai tuos pusantro tūkstančio frankų. Tik tiek nustebo jį. Pirmą kartą per visą jo dviejų vedybinį gyvenimą jį išdryso kritikuoti savo valdovo žygį – Smūgis pataikė. Iš tikrųjų tavo tiesa tarys. Aš avigalvis. Duokš man skrybelę. Sulenkęs tuos tris banknotus, smuklininkas įsikišo juos į kišenę ir skubiai išėjo, bet iš pradžių suklydo ir pasuko į dešinę. Kaimynai, kuriuos jis pasiklausė, vėl jį nukreipė į tikrus pėtsakus. Vieversėlį ir vyriškį jie matė einant livry link. Jis leidosi į tą pusę žengdamas dideliais žingsniais ir kalbėdamas su savimi. Ta žmogus, matyt, milijonas – vilkys geltonais drabužiais, o aš asilas. Iš pradžių jis davė 20 sų, paskui 5 frankus, paskui 50 frankų, paskui pusantro tūkstančio frankų ir viską vienodai lengvai. Jis būtų davęs ir 15 tūkstančių frankų, bet aš jį to jau pasivysiu. Antra vertus, tasai iš anksto paruoštas drabužėlių ryšulys mergiščiai be galo keistas dalykas. Čia glūdi ne viena paslaptis – bet sučiuptos paslapties niekas iš rankų nepaleidžia. Turtuolių paslaptys tai aukso prisigėrusios kempinis, tik reikia mokėti jas įspausti. Tokios ir panašios mintys viesulų sukosi jo galvoje. Aš asilas, tarė jis vėl. Išėjus iš Monfermeilio ir pasiekus vingi, kurį daro kelias į Livrį, labai toli matyti, kaip jis rangosi per plyną aukšte. Toje vietoje smuklininkas tarėsi pamatysės vyriškį ir mergaitį. Jisai žiūrėjo į tolį, kiek akimis galėjo apmesti, bet nieko nepamatė. Tada vėl pasiklausinėjo, tuo tarpu laikas bėgo. Praeivė jam pasakė, kad vyriškis ir mergaitė, apie kuriuos jis teiravosi, patraukė į gyrę gan jį kryptimi. Jis nusiskubino tą linkme. Jie bus jau gerą galą nuėję, bet juk vaikas žingsniuoja pamažu, o tenardie ėjo greitai, bet to kraštas buvo jam gerai žinomas. Staiga jis sustojo ir pliaukštelėjo savo per kaktą, kaip žmogus užmiršęs patį svarbiausią dalyką ir ketinas grįžti atgal. Man reikėjo pasimti šautuvą, sumurmėjo jis. Tenardie buvo vienas iš tų dvilypės prigimties žmonių, kurie kartais nepastebimai atsiranda mūsų tarpė ir dingsta nepažinti, nes likimas parodo mums juos tik iš vienos pusės. Daugumo žmonių dalia ir yra ta, kad jie pasireiškia tik vieną savo pusę. Ramiame ir vienodame gyvenime ten ar jie turėjo visus duomenys atrodyti, mes nesakome būti, tuo, kas yra įprasta, vadinti dorų pirklių, dorų miestiečių. Tačiau kitomis aplinkybėmis, tam tikriems sukrėtimams iškėlus jo paslėptus instinktus, jis parodydavo visus niekšo duomenys. Jis buvo krautuvininkas, kuriame slypėjo pabaisa – Turbūt pats šėtonas, kai kuriomis akimirkomis tupėdamas kuriame nors ten ar giesmuklis kampe, gerėdavosi šio tobulų žmogiško niekšingumo pavyzdžių. Pasviravęs valandėlį jis nutarė, tiek jau to, ko gero dar suspės pasprūkti. Ir jis keliavo toliau, sparčiai žengdamas pirmin, nesviruojančių žingsnių, vedamas neklaidingos uoslės, su kuria lapė atseka burelį kurakų ir tikrai praėjęs tvenkinius iki pai perkirtęs didelę miško retmę esančią dešinėje nuo miško kelių į Belvių. Ir pasiekęs tą žolę apaugusią lėją, kuri juose beveik visą kalvą slėpdama šelio abatijos senovinio vandentikios kliautus, jis taiga pamatė per brusginus skrybelę, apie kurią mintyse buvo priraizgęs ištisą kalną visokių spėliojimų. Tai buvo to vyriškio skrybeliai. Brusginų būta žemų – Tenardie suprato, kad vyriški su kozete tikriausiai tenai sėdi. Mergytė buvo tokia maža, kad jos negalėjai matyti. Užtat matėsi lėlės galva. Tenardie neklydo, vyriškis buvo prisėdęs, įdant kozetį galėtų pailsėti. Smuklininkas apėjo aplink brusgyną ir staiga pasirodė tiems, kurių ieškojo. Atsiprašau, dovanokit, ponė tarys uždusęs, bet štai pasiimkite savo pusantro tūkstančio frankų. Šitai sakydamas jis atkišo nepažįstamajam tris banknotus. Vyriškis pakėlė akis, ką tai reiškia. Tenardyje pagarbiai atsakė, ponė, tai reiškia, kad aš atsijimu atgal kozetę. Kozetė sudrebėjo ir prisiglaudė prie vyriškio. O šis, įdėmiai žiūrėdamas tenardyje į akis, atsakė, pabrėždamas kiekvieną skiemenį. Jūs atsijimate kozetę? Taip, ponė, atsijimu. Aš jums to jau paaiškinsiu, aš apsigalvojau. Iš tikrųjų, aš neturiu teisės jums ją atiduoti. Matote, aš esu dora žmogus. Ta mažytė ne mano, ji priklauso savo motinai, jos motina man ją patikėjo ir aš ją galiu atiduoti tik motinai. Jūs man pasakysite, bet juk motina mirė. Tokiu atveju aš galiu atiduoti vaiką tik asmeniu, kuris man įteiks motinos pasirašytą raštelį, jog turiu atiduoti vaiką to raštelio įteikėjui. Tai aišku – Vyriškis nieko nesakydamas pasirausiai savo kišenėje ir tenardyje vėl pamatė piniginę su banknotais. Smuklininkas sudrebėjo iš džiaugsmo. Gerai, pagalvojo jis, laikykimis. Jis nori mane papirkti. Prieš atversdamas piniginę keleivis apsidairė aplinkui, vieta buvo visiškai nuo šali. Nei girioje, nei slėnyje nebuvo nei gyvos dvasios – Vyriškis atidarė piniginę ir iš jos ištraukė nesaują banknotų, kurių tikėjosi ten ardie, bet paprastą paperiuką, kurį atlenkė ir įskleista padavė smuklininkui tardamas. Jūsų tiesa perskaitykite. Ten ardie paėmė raštelį ir perskaitė. Pajūrio Montreilis 1823 metų, kovo 25 diena. Ponas Tenardie, atiduokite kozetę šio laiškų įteikėjui. Visos smulkios išlaidos bus jums sumokėtos. Reiškiu jums savo pagarbą – Fantina. Jūs pažįstate parašą, paklausė vyriškis. Tai tikrai buvo Fantinos parašas, ten ardie jį pažino. Prieštarauti nebuvo kaip, jis pajuto dvigubą apmaudą. Apmaudą, kad reikia atsisakyti pinigų, kurių tikėjosi, ir apmaudą dėl to, kad yra nugalėtas. Vyriškis pridūrė. Jūs galite pasilikti raštelį kaip pateisinamą į dokumentą. Tenardie teko trauktis pagal visas taisyklės. Tas parašas gana vykusiai padirbtas, burptelėjus prodantis. Na tiek to. Paskui jis padarė dar vieną beviltišką mėginimą. Tegu bus ir taip, ponė tarys. Jūs esate šio laiško įteikėjas. Tačiau reikia man sumokėti visas smulkės išlaidas, o skola geroka. Vyriškis atsistojo ir spriktais purtydamas dulkės nuo savo apibrizgusios rankovės tarė – Ponas Tenardie sausio mėnesį motina buvo apskaičiavusi, kad yra jums skolinga 120 frankų. Vasario mėnesį jūs atsiuntėte jai 500 frankų sąskaitą, vasario pabaigoje jūs gavote 300 frankų ir kovo pradžioje 300 frankų. Nuo to laiko praėjo 9 mėnesiai, pagal susitarimą jūs turite gauti po 15 frankų, iš viso 135 frankus. Jūs buvote gavę 100 frankų daugiau, todėl jums priklauso tik 35 frankai o aš jums neseniai daviau pusantro tūkstančio frankų. Tenardie pajuto tai, ką pajunta vilkas pakliuvęs į plieninius pastų nasrus. Kas pervelnės tasai žmogus, pagalvojo jis. Tenardie padarė tai, ką daro vilkas, jis pamėgino į pastų ištrūkti. Akiplėšiškumas jau kartą buvo jam pavykęs. Pone, kurio vardo neturiu garbė žinoti, tarė jis ryštingai, šį kartą mesdamas į šalį visą savo mandagybės. Arba aš atsijimu kozetę, arba jūs man sumokate tūkstantį ekių. Nepažįstamasis ramiai tarė, eime, kozete. Jis padavė kozetį į kairėje ranką, o dešinėje pakėlė nuo žemės lasdą. Ten ardie sumeti, kad vėzdas didelis, o vieta nuo šali. Vyriškis patraukė į girę su mergaitė, palikęs muklininką nejudantį ir sutrikusi. Jiems tolstant, ten ardie žiūrėjo į plačius, truputį pakumpusius vyriškio pečius ir į didelius kumščius. Paskui nukreipė žvilgsnį į save patį, į savo silpnas ir liesas rankas. Tikrai esu paskutinis kvailys, pagalvojo jis, kad eidamas medžioti, nepasiėmiau šautuvo. Tačiau smuklininkas nenorėjo taip greitai pasiduoti. Aš noriu žinoti, kur jisai eis, tarė jis, ir ėmė iš tolo įsekti. Jam buvo likę du dalykai – pasityčiojimas, paperiukas, pasirašytas Fantina ir paguoda pusantro tūkstančio frankų. Vyriškis vedėsi kozetę livry ir bondy link. Ėjo pamažu, nuleidęs galvą, susimastęs ir nuliūdęs. Žiema buvo padariusi gyrę permatomą, todėl tenardie galėjo neišleisti jų šakių, pasilikdamas nuo jų tolokai. Kartkartėmis vyriškis atsisukdavo ir pasižiūrėdavo, ar kas neseka.